Դդմփ, օй կինարմա։ Կանայք կարողանում են վարել։ Կինը շատ իր նայում է մի ուղությամբ, իրավունքի զրկվել է։ Ինչի մասի խոսել ենք, այ ես պահին ջրել ես։ Ադրենալինը պակաս չնա։ Դա համար երիտասարդ եմ մնում պատմի ոչ։ Չես կտրելու։ Չէ, ինչն է ինձ հետաքրքիր։ Բոլոր տղամարդիկ երեխաները։ Խոսափողից այն կողմ կինարմատներն էին։ Հարգելի ռադիոն կնդիրներ, ոդքասթ լսողներ, մենք ձայնագրում ենք այս ոդքասթը հուլիսի 26-ին Այո։ Հուլիսի 26-ին ժամը 16:12 րոպե։ Այո։ Քաղաքում չկա համացանց։ Հայտարարություններ տարածել ով ուներ շարժական ինտերնետ ընթերցեց Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հայտարարությունը, որ շտով պետք է հնչի ռուս խաղապահների կողմից գործարկված ուսումնական տագնապը։ Մենք ուզում ենք նկարել այդ տագնապը ոնց հնչում։ 10 րոպե կանգնեցինք հեռախոսները ձեռքներից, բայց այդպես այդ տագնապը չհնչեց։ Մենք եկանք այն ընդհանրության, որ Ռուսաստանի Մոսկվայի ժամանակով ժամը 16-ն ենք։ Կարելի է աշխատել։ Հա, ուշ որոշեցինք աշխատել։ Կանացի ոդքասթն է եթերում։ Աննա, ողջույն։ Ողջույն Տաթև։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Այսօր հիշում ես, չէ՞, ինչ թեմայով ենք խոսում։ Հա, հիշում եմ շատ արդիական։ Այսօր խնդալու պատմություն է իր։ Պատմում մեր գործընկերուհու մասին, կպատմես մեր ռադիոյն կնդիրներին։ Մեքենաները կան, որ մղոնով է արագությունը չափվում եւ կիլոմետրաժով։ Եվ մեր գործընկերուհին <laughs> <laughs> շատ տևական ժամանակ վստահել վստահել որ ինքը ցածր արագությամբ է վարում մեքենան ու նույնիսկ վեճեր բռնկվում հաստիկանների հետ, որ ես արագ չմեղևարելուց մեքենան վարելություն եղեք 40 կիլոմետր/ժամ արագությամբ։ Պարզվում է մղոն։ Պարզվում է մղոն։ Պարզվում է, որ 90 կիլոմետր/ժամ արագությամբ։ Ու ասեմ միջալոց նա փրփուրը բերանին փորձում էր համոզել, որ ինքը կին վարորդ է, դրա համար են իրեն կանգնեցրել։ Այո, այո։ Դե հիմա արի տես որտեղ է թաքնվում ճշմարտությունը։ Հիմա կանայք կարողանում են վարել։ Կանայք կարողանում են վարել։ <laughs> Բայց ինչպես հարցի երկրորդ կողմը։ <laughs> Բայց կան կանայք օրինակ, որ չեն կարողանում հետ վարել մեքենան։ Ես տենց կանայք է գիտեմ։ Առաջ դեպի առաջ վարում են շատ հեշտ։ Հեշտ, բայց երբ ասում ես հետ հետ արի, գիտես չէ, այդ երևի բնավորության հարց է, չէ՞, կանայք միշտ առաջ են սլանում։ <laughs> Երբ ասում ես հետ դարձիր, ոչ, վերադարձ անցյալին չկա։ Հետադարձ ճանապարհ չկա երևի։ Ինչպիսի վարորդ է ստատ։ Լինելու ես երևի խոսելու եմ, բա ցենց երազակամի աշխարհի մասին, որտեղ ես լինելու եմ հստակորեն շատ լավ ու շանդիր վարորդ, որը կարողանալու է առաջին իսկ անգամից ճիշտ պարկինգ անել։ Գոյություն ունեցող կանանց տեսակ, չէ՞ կանայք, ես դեռ չեմ փորձել parking անել, ես ասել եմ, ստացել եմ վարորդական իրավունքը, կարողանում եմ վարել, parking արել եմ, նկատի ունեմ ինչ որ բաց տարածությունում, խնդիր չի եղել էլի մեքենաների արանքում դասավորվելու։ Ինչից է որ կանայք դժվարանում են ըստ քեզ։ Կանայք ըստ ինձ թեորիան շատ լավ ուսումնասիրում են ու 10-ից 10 բոլոր հարցերին պատասխանում են, բայց հերթը երբ հասնում է պրակտիկայի, քանի որ չեն ունենում պրակտիկա։ Ահա մի փոքր թերանում են, մի փոքր։ Ահա, շատ քիչ։ Բայց եթե ունես մի փոքր համարձակություն, հաղթարում ես բոլոր թերությունները ու դառնում ես լավ վարորդ, հավասարը հավասարի։ Հետաքրքիր է։ Գիտես ես ինչ հիշեցի։ Երբ ես պետք է դեր գործնական քնությունը, այսինքն վարելու քնությունը տայի, Աննայի հետ քննարկում ենք ու Աննային sense մի բան ասեցի, ասեցի խնդիր չի, չեմ վախենում մեքենա վարելուց բան, մի քիչ աչքս վախենում է հենց մեքենա երկու մեքենաների արանքում կանգնեցնելուց ու Աննային sense շատ լուրջ դեմքով հարցնում եմ, որտեղ գտնեմ երկու մեքենա, որոնց արանքում կարող եմ դասավորվել։ Ու Աննան սկսում է ծիծաղել, ահա որ ձևի մի 5 րոպե չի դադարում նրա ծիծաղը ու հարցնում եմ՝ հա լավ, հասկացա որ ծիծաղել է, բայց ինչ ինչն է քեզ այդքան զվարճացրել, նա պատասխանում է։ Խնդրեմ, պատասխանը ստուդիո Աննա։ Նույն հարցը տվել եմ ամուսնուս, ասել եմ երկու մեքենա բեր, այդ ժամանակ դեռ մեր ընտանիքում կար 3 մեքենա եւ 9 դեռ չէինք վաճառել։ Ամուսնուս ասում եմ՝ բեր քո նոր մեքենան արջևում, հինը ետևում, ես իմ փոքրիկ մեքենայով փորձեմ կայանել։ Հիմա եթերը մտնում տղամարդկային դրամաբանությունը։ Ասում եմ, բայց խի պետք է երկու մեքենա բերեմ դնեմ։ Երկու քար վերցրու, դիր մեկը առաջը, մեկը հետեւ դու երկու քարերի արանքում քո մեքենան կայանիր։ Դրամաբանությունը, չէ՞։ տրամաբանությունը կին տղամարդ տարբերվում է։ Մենք մի փոքր շատ բարդ ինչ որ պետքա մեր համար ոնց վիզուալն է ամեն ինչը իր տեղում լինի։ Բայց ես հասկանում եմ, որ կա ինչ-որ, հա, ճշմարտությունը։ Դա գալիս է նրանից, որ կինոչունի պրակտիկա։ Եթե տղամարդ օրինակ ստացվում է նենց, հա, որ 10-15 տարեկանից հայրիկների հետ, պապիկների հետ նստում են մեքենան, հայրերն ու պապիկները ինչ-որ տեղ տանում են, տեսնում են, սովորում են, ունենում են այդ փորձը, աղջիկները չեն ունենում։ Եվ ըստ դրա է նման տրամաբանությունը եւի չի լինում աղջիկերքի մոտ։ Չի զարգանում։ Չի զարգանում։ <laughs> Գիտես, ինչ եմ մտածում։ Այ կա չէ կարծրատիպ, որ կանայք ուրախadir չեն ղեկի մոտ։ Ես ճիշտն ասած մտածում եմ հակառակը, որ ընդհանրապես բնույթով կանայք ավելի ուրախadir են, քան տղամարդիկ։ Եվ հետեւաբար ղեկի մոտ էլ կանայք նստիս, պետք է որ ավելի ուշադիր լինեն։ Ինչ կասես։ Կանայք իրականում ավելի ուշադիր են, բացի ուշադիր լինելը ավելի զգուշավոր են։ Ահա։ Եվ ինձ թվում է շատ ժամանակ եւ կանայք փոքրինչ ավելի շատ զգուշավոր են տղամարդկանցից, թվում է թե իրանք չեն կարողանում, չգիտեն, չեն կարող վարեն։ Ըհը։ Ըստ ինձ մտածում եմ, որ զգուշավորությունն էլ է ինչ որ միտեղ, հա, տպավորություն է թողնում, որ չեն կարողանում։ Այ կին է մեքենայում, տեսնում եք։ Գիտես ինչ բան եմ հա, անդադ, ինչ պատկեր է հենց այս կին է հա, անցնում։ Հենց որ ցածր արագությամբ ինչ որ մեկ արջևում տղամարդ վարորդը անպայման մի լավ ազդանշան կտա ու մի լավ չէ, չի հայհոյի, բայց կաս հաստատ գիներեկի վրա հա։ նստած ու սենց ջղայն կփորձի շրջանցել մեքենան ու ես հիշում եմ զարմանքային դեմքերին, երբ տեսնում եմ, որ իրական բղեկի մոտ տղամարդ է։ Տղամարդ է։ Շատ ժամանակ կանայքս զգուշավոր են լինում եւ հենց դա է, հա, ինչ որ միտեղ դանդաղեցնում կամ հասկանում են, հա, որ դիմացից կին է գնում։ Ինքնապահպանման, հա։ Մայրիկ է ամեն դեպքում, հա։ Ինստինկտ սահմանային, հա, հա, հա, հա։ Ինքնապահպանման։ Հա ու ավելի կանանց կանանց մոտ ավելի զարգացած է ինքնապահպանման վնասը հա բնականաբար ավելի է զարգացած տղամարդիկ գիտեք չէ պետք չի հա։ գնալ մեռնելու <laughs> պետք է ապրել հա, հա։ շատ զարմանում եմ էլի երբ ուղակի տեսնում եմ որ վարորդները չգիտեմ քանի կիլոմետր ժամարագությամբ երթևեկելի մասի մոտը, ոչ թե դա ճանապարհ է ինչ որ քաղաքային ճանապարհ է կամ գյուղից գյուղ գնակելու բնակելի տարածքում այնպիսի արագությամբ են քշում, որ հաստատ կամ իրենց առողջությանն են վտանգացնելու կամ Աստված մի արած է մի ուրիշ մարդու որ հանկարծ այդ պահին այդ նույն տաղով քայլելու է կամ գուցե մեքենա է վարելու այն դեպքում օրինակ երբ խոսում ենք Ստեփանակերտի մասին, ասենք վարել Ստեփանակերտում, երբ ամեն մի 10 30 մետրի վրա կա հետիոտ ու հետիոտ անընդհատ փորձում է անցնել ու այդ տարագությամբ մեքենաներ են գնում իհարկե դա իմ տրամաբանության մեջ չի մտնում ինչպես կարելի է քաղաքում այ այդպես վարել գիտես էլ ինչ եմ տես տեսնում անընդհատ չեմ տեսել այդ եզակի երևույթը ցավոք սրտի ահա երբ ուզում են մտնել թեքվել աճ կամ ձախ, թարթիչը չեն միացնում։ Ահա, թարթիչը չեն միացնում ու մի հատ էլ նայր, ես անցնում եմ ճանապարհը հետիոտնային անցումով ու նայում եմ, որ ձախ կողմից մեքենա է գալիս, բայց նա չի միացնում թարթիչ ու բնականաբար դրանից ենթադրվում է, որ նա ուղիղ է վարելու։ Հետևաբար ես ինչ որ խնդիր չունեմ, էլի։ Վտանգի վտանգ չունեմ, ըստ իս։ Անցնում եմ ու հենց վերջին պահին նա առանց թարթիչ միացնելու։ Ա աչ է մտնում ու մի հատ էլ ինձ վրա մունատ գալիս, ես որ անցնում եմ հետեոտնային անցումով, որ քիչ էր մնում մեքենայից տակ անցներ։ Ու այդ պահին ես շատ փոշմանում եմ, որ ես աղջիկ եմ ծնվել։ <laughs> Անկեղծ։ Նենց նման մարդկանց կուզենայի ծեծ։ Դե կարելի է ասել, բայց մի փոքր աղջկական տարբերակով։ Չէ, չգիտեմ, իրականում ահավոր եմ։ Մեզ էլ հիմնականում վարորդներն են չէ լսում ռադիոյը։ Եթե ռադիոյով են լսում, իհարկե ոչ թե սոցիալական տիրույթում, հարգելի վարորդներ, խնդրում եմ էլի զգույշ, մի քիչ զգույշ, ոչ մի արագություն, ոչ մի, չգիտեմ, բան չարժե մարդկային կյանքը վտանգի տակ դնել։ Այն էլ այն դեպքում, երբ քաղաքը փոքր է, այից բեկետը հասնելու համար 10 րոպեն է բավարար է։ Ինչքան է ուշ դուրս գաս տանից 10 րոպեում լինում ես բեկետում։ Նույնիսկ եթե ուշանում ես 5 րոպե ուշանաս, քան թե հետո ամբողջ կյանքը փոշմանես, հա? Անպայման գիտես չի անդադ խոհա փիլիսոփայական նոտա ենք գցում։ Հա։ Եվ այստեղ անցում։ Փորձում ենք։ <laughs> Աննա, մեքենաները շատացել են շատացել են պատերազմից հետո։ Ահա։ Իմ բախտս բերել է նրանում, որ ես սկսել եմ վարել մեքենան մինչև պատերազմը, մինչև պատերազմը նորմալ է եղել։ Բավարար մեքենաներ են եղել ճանապարհին ու կարողացել եմ փորձանքների ծարովածել եմ խուսափել այդ ժամանակ։ Ա Երբ արդեն պատերազմից հետո մեքենաները շատացան քաղաքում, ես արդեն փորձառու էի, հա, փոքրինչ փորձառու վարորդ էի եւ կարում էի դիմակայե այդ խցանումներին քաղաքի ես հիշում եմ նոեմբեր ամիսը քաղաքում նոյեմբերի վերջ նոյեմբերի վերջը հա, դեկտեմբեր ամիս դեկտեմբեր ամիսը թե ինչ էր կատարվում քաղաքում ով կմտածեր չէ փոքրիկ Ստեփան ես էլ ինչն եմ հիշում դուրս եմ գալի աշխատանքից, նայում տեսնում եմ խցանում, մեքենաները շատ։ Իմն է ապահովագրության ժամկետը արդեն լրացել էր։ Պետք է ավելացնեի Եվ անմիջապես ունեմ ընկեր, որտեղ որ աշխատում էր, զանգում եմ իրան, ասում եմ ես գալիս եմ կոմոդ, որպեսի ապահովի ժամկետը ավելացնես, որովհետև քաղաքում ահավոր շարժ է, ահավոր է։ Եվ ես բարձրանում եմ, ժամկետը ավելացնում, հաջորդ օրը վթար։ Ես կանխատեսում էի դա, որովհետև գիտեի, որ ամեն րոպեին ինչ որ մեկ մեքենային խփի։ Եվ պատմիր դեպքի մանրամասները, ինչպես եղավ վթար։ Ես հետո ուրիշ բաներ կհիշեմ։ Դուրս եմ եկել աշխատանքի վայրից եւ Կալցվոյում։ Ահա։ Ճիշտ է, փոքր վթար է եղել, բայց Այն ծիծաղը, երբ ընկերս տեսնում է, որ ես այդ թերթիկը ձեռս գալիս եմ ու ասում, այ, այս սրա համար ասում եմ ժամկետը ավելացրու։ Շարժը շատ է եղել այդ ժամանակ։ Եվ հիմա մեղավորը դու ես, թե խփողը։ Մեղավորը ես եմ, բարձվում է։ Ըստ կանանց տրամաբանության Ես սպասում եմ, որ անան պետք է ասի, իհարկե ես չեմ մեղավորը, հանցագործը եղել, բայց փաստորեն դե պատմիր ինչ ես արել դու Աննա։ Ինչ հանցագործություն ես գործել։ Նայ, երբ կինը ուշադիր նայում է մի ուղությամբ, մոռանում եմ <laughs> մոռանում եմ որ կա նաև երկրորդ ուղությունը։ Չէ, ինչի մասի խոսել ենք, այ ես պահին ջրել ես։ <laughs> Պատմեք լավ։ Պատմի ոչինչ։ Չես կտրելու։ Չէ, չեմ կտրելու, թողնելու։ Չէ, չէ, չէ, չեմ կտրելու։ Հետաքրքիր դա, չէ։ Պատմի։ Նայել ես միայն ուղիղ։ Նայել եմ ցախ, <laughs> որպեսի ցախից մեքենաներ չգան, իմ աջ կողմս ազատ է եղել։ Տարածքը փոքր է եղել, որ մտածես, որ կարող է աչիդ ինչ որ մեքենա առաջ գա։ Նայել եմ աչումս մեքենա չկա, նայել եմ ցախ ուրشادիր, որպիսի կարողանամ գրանցել մի բա, որ շարժ չկա, որպիսի անցնեմ ու մի բա մեկը դդմբ տեսա աչումս աչումս մեքենա մեքենա է հայտնվել ինչ որ միտեղ մեղավորը այդ տղան էր բայց ոստիկան ասում է որ այդ բային հարվածը նենց է կատարվել որ մեղավորը ճանաչվել եմ ես ըհը Այսինքն եթե տեղս կանգնած լինեի, այդ պահին ես էլ եմ տեղից շարժվե։ Հա, եթե տեղդ կանգնած լիներ ինքը խփեր, մեղավոր ենք։ հա։ Ես ուրիշ դեպք հիշեմ։ Ալեք Մանուկյան փողոցում են ռադիոյն կնդիրները, ովքեր Ստեփանակերտ են բնակվում, հաստատ ծանոթ են այդ փողոցին։ Շատ նեղ փողոցը մեքենաների համար իրականում բավականին նեղ։ Աննան իր մեքենան կայանել էր հա, եւ հետեւում մեքենա չկար։ Նա բացել էր դուռը, որ դուրս գա, եւ հենց այդ պահին ինչ որ անկյունից շատ ուժեղ արագությամբ մեքենան դուրս է գալիս։ Ոչ թափ վիճակում վարորդը։ Ոչ թափ վիճակում վարորդը խփում է դուռը, կոտրվում է ամբողջությամբ, հա, թրջում է դուռը, հերո հերավոր երկրներ։ Ու մենք այնքան բախտավոր ենք գտնվել, մենք բոլորս, որ Աննան այդ պահին չի իջել, ոտը չի իջեցրել։ Ոտը իջացրել եմ, բայց չեմ հասցրել ամբողջ մարմինս անել մեքենայից ոտքս դրսում է եղել ու այդ պահին ես հիշում եմ երբ մեքենան գալի խփում է նայում եմ ոտքիս տեսնում եմ ոտքս նորմալ ու ասում եմ լավ է ինչն է հետաքրքիր որ վարորդը հարվածը հասցնում ենք չի հասկանում, որ մեքենային է հարվածել, այդքան ոչ ստապ վիճակում է եղել։ Ես հաջորդ օրը երբ տեսնում եմ նրան, ներողություն է խնդրում իր պահվածքի ու ընդհանրապես, որ այդ վիճակում նստել է մեքենան, նա ասում է ես նույնիսկ չեմ հասկացել, որ մեքենայի եմ խփել։ Բայց կարևորը որ ինքը հիմա նորմալ է, թեկուզ եւ իրավունքի զրկվել է 1 տարի Դե ոչինչ, դասը լինելու բոլորի համար ոչ ստապ վիճակում չենք նստում ղեկի մոտ։ Ինչ թվում է առաջին դասարանից պետք է երեխաներին անդադար ասեն, որ այդ 1 գումարած 1 հավասար է 2։ Այդ հավասարման նման հասկանալի լինի, որ ոչ ստապ վիճակում չի կարելի ղեկի նստել։ Տեսեք, կան բթարներ, որը որ ես ներկա եմ եղել ու կանայք են եղել վարելուց, երբ ամուսինս էլ է ներկա եղել, ասում են, երբ կանայք վթարի են ենթարկվում, հա մեքենաները սկսում են լացել, գոռալ։ Ահա լինում են տեն շատ կանայք։ Իմ դեպքում այդ <laughs> կոճակը անջատվում է միանգամից ես սկսում եմ այդ պահին մտածել ոնց կարելի է այս իրավիճակից դուրս գալ։ Դե հա։ Ինչ լացես, ինչ կողմից արդեն եղել է դա։ Հիշում եմ, որ տղամարդիկ մոտիկան ինչպես էս ջուր են տալիս, ինչ որ ինձ է ուզում են օգնել, ասում ես հանգիստ եմ։ Ահա։ Ասում եմ դու չես վախեցա, ասում եմ ես չեմ հասցրել վախենամ։ Ահա։ Այցակնային արագությամբ։ Այո, այո, ուղակի բարձացել եմ։ Դա համար երիտասարդ եմ մնում։ Տեսնում ես դա։ <laughs> Ադրենալին պակաս չնես։ Ես հիշում եմ ուրիշ դեպքեր Ես ու Աննան մեքենայում նստած, Աննան վարորդն է, եսը կողքը նստած բնականաբար, եւ սահմանված արագությունը թույլատրելի 60 էր թեքությունը բարձրանում էր ճանապարհը թեքությամբ աննան գերազանցեց 3-ով, այսինքն նա վարում էր 63 կիլոմետր/ժամ արագությամբ ու այդ պահին մեզ կանգնեցնում է մեր սիրելի ոստիկանը հա, կարող եք ասել, բա Տաթև ջան, դու ինքդ քեզ հակասում ես, ասում ես, որ օրենքը խախտում են, այ, նայիր, ահա, պետք է պատժվեն, պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, այո, ես մնում եմ այդ կարծիքին, ու թող աննային նորից կանգնեցնեն, եթե հավասարապես կանգնեցնելու են բոլորին, ովքեր սահմանված արագությունը կերազանցում են։ Բայց ես տեսնում եմ անընդհատ դեպքեր, որ 10-15 կիլոմետր/ժ արագությունն էլ են նույնիսկ բարձրացնում, բայց նրան նրանց չեն կանգնեցնում։ Կա նման բան, Աննա, աղջիկներին ավելի հաճախ են կանգնեցնում, խիստ, ավելի խիստ են կին վարորդների նկատմամբ, քան տղամարդկանց։ Այ որ պատմեցիր դրա մասին, մի դեպք հիշեցի, շարունակությունը կհիշացնես, որպեսզի պատմեմ։ Ահա։ Այդ կանգնացրել էր ինձ ոստիկանը։ Խիստը խիստ չէ, շատ նկատել եմ նաև, նայած երևի արդեն ոստիկանի, Ահա։ Եղել է դեպքեր, երբ ուղակի նկատողություն են արել, շատ են եղել դեպքեր, որ ոստիկան ուղակի կանգնեցրել է ու նկատողություն է արել ընդունել եմ նկատողությունը, շարունակել ճանապարհը, շատ շնորհակալ եմ նրանց։ Նման դեպքերը ես ավելի շատ եմ ընկալում ընդունում նկատողությունը։ Հիշում եմ ամեն պահին, քան թե ասենք 3 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցել եմ ու ինձ դրա համար պետք է տու գանեն, բայց ես պատվով ընդունում եմ։ Ահա։ Պարտաճանաչ քաղաքացի աննան։ Հա։, հա։ <laughs> Դե բայց համաձայն ես եղել այդ պահին որոշման հետ։ Նայեք, համաձայն եմ եղել, որ այո, գերազանցել եմ 3 կիլոմետր։ 3 կիլոմետր ժամ արագությամբ համաձայն եմ եղել։ Ահա։ Մի կողմից մտածում էի կարելի էր եւ ներել, հա, հա, ներել։ Բայց քանի որ ես ուզում եմ հավասարը հավասարի վարորդ լինել, հա, ինչ որ միտեղ նաեւ ընդունում եմ։ Ահա հիմա բոլոր տղամարդիկ կսկսեն ինձ հետ վիճել, կռվել։ Ես ուզում եմ ուրիշ բանի մասին խոսեմ։ Շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ ակնհայտ տղամարդ վարորդը խախտել է օրենքը, գերազանցել արագությունը, կայանել է արգելված վայրերում, չգիտեմ, այլ եւ այլ պատճառներ, ոստիկանը հիշեցնեմ, դա նրա աշխատանքն է, որն է պետք է այդ մարդկանց չթողնի, որ նրանք կարգու կանոն սահմանի կարգու կանոն չթողնի, որ նրանք օրենքը խախտեն։ Ոստիկանը կանգնեցնում է եւ ասում, որ խախտել է օրենքը, տուգանք է փորձում գրել եւ այդ ձայները, որոնք հնչում են կիլոմետրեր այն կողմ։ Հասկանում ես ինչի մասին եմ խոսում։ Կռվում են, հա։ վիճում են, բայց անհասկանալի պատճառով ինձ համար որ հաստատ։ Եթե դու խախտել ես օրենքը, ինչ էր սպասում, որ կշոյեն քեզ գլխով ու կասեն ապրես, հա? Երբ դուք ստացել եք վարորդական վկայականը, երբ դուք նստել եք մեքենայի ղեկին, դուք միայն իրավունքներ չեք ստացել։ Դուք ձեր վրա պարտավորություն եք վերցրել այդ պարտավորություններից մեկը այն է, որ դուք պետք է օրենքին համաձայն վարեք։ Իզուր չեք էլի, որ գնացել եք թեստեր հանձնել, քնություն տվել, հանձնել ու տվել եք դրա համար, որ տիրապետ եք այդ օրենքներին։ Չգիտեմ, ըստիս շատ արատավոր երևույթ է, դու ասա։ Չարաճճի երեխաներն, չէ՞ լինում, որ ինչ որ մի ձև ուզում ես սահմանափակում անես, ինչ որ մի ձև կարգապահություն իր մեջ, բայց ինքը ինչ որ մի կերպ ուզում է խախտել։ Հիմա նույնը երևի տղամարդկանց մոտ է, համաձայն կլինես, որ բոլոր տղամարդիկ երեխաներ են դատել։ <laughs> Մեծ <laughs> երեխաներ։ <laughs> Մեծ երեխաներ։ Եվ երևի թե պատճառը ենք տալիս նման արտահայտություններ անելու, քանի որ այս պոդքասթ կոչվում է կանացի, դուրները չի գալիս անջատեք։ Հա, հա։ Ինչ թվում է, բայց դուրները գալիս են։ Որովհետև սրտի խորքում նրանք էլ են չէ հասկանում, որ ճիշտ ենք ասում, իրենց հա, մտքում ընդունում են չէ ճշմարտությունը։ Դե հա։ Հիմա ես սրտի թե բարեբախտաբար էտել ասա։ Եվ եւ եւ եւ եւ եւ։ Եվ ինձ հարց տվեցիր, երբ ոստիկանները ավելի խիստ են կանանց հանդեպ, քան տղամարդկանց, ես հիշեցի մի դեպք, երբ ոստիկանը կանգնացրեց իմ մեքենան, հայ մեր տան թաղամասին մոտ ու արդեն մութ էր, ոստիկանը կանգնեցնում է, ես կանգնում եմ ու սպասում, որ պետք է մոտիկանամ։ Պարզ է, որ ես դուրս չեմ գալի մեքենայից։ Եվ գալիս է առաջ, ես պատուհանը իջացնում եմ չեմ հիշում հիմա որ ոստիկանի դեմքը չեմ կարողանում հիշել, բայց շատ լավ հիշում եմ, երբ ինքը տեսավ ինձ ու այդ պահին ոնց անակնկալի եկավ ու ասում է՝ «Օй, կինարմատ»։ <laughs> Կարող է գնալ առաջ, գնացեք, գնացեք։ Խոսափողության կողմ կինարմատներն էին։ Պոդքասթն եք դուք լսում կանանցի պոդքասթ։ Այսօր խոսել ենք կանայք եւ մեքենաները, ղեկին նստած կանանց մասին, խտրականության մասին, օրենքի եւ օրինազանցության մասին։ Աննա հավանեցիր մեր զրույցը։ Թեման այնպեսն է, որ կարող ես երկար խոսել, հա, եւ երբեք չսպառվի թեման։ Մեր սոցցանցերի եջերում գտնեք այս ոդկասթը։ Մեկնաբանություններում խնդալու դեպքեր հիշեք, հիշեք այն արտարոց դեպքերը, որ ձեզ հետ են կատարվել, երբ դուք ղեկին էիք կամ նկատել եք ինչ որ ճանապարհատրանսպորտային այդ անվերջանալի ուղիով անցնող մեքենաների ու հետիոտների հետ կատարվող հետաքրքիր դեպքերը հիշեք լավագույն մեկնաբանություն գրողը կստանա հնարավորություն մեզ միանալ մեր ոդքասթը թեման շարունակելու Չէ, թեման չշարունակելու երևի մի ուրիշ թեմայով կպայմանավորվենք, մի այսին ոդքասթ կանենք։ Բացի դրանից խոստանում եմ, եթե մեկնաբանությունների քանակը լինի բավարար, ես այն մեր գործընկերոջ մասին, որ սկզբից սկսում էի, նա ունի շատ ու շատ ավելի հետաքրքիր պատմություններ պատմելու։ Ես նաև մեկնաբանություններում կկիսվեմ այդ պատմություններով։ Ինչ կասես։ Հետաքրքիր պատմություններ է, չէ՞։ Աննան, որ գիտի այդ պատմությունները, ծանոթ է այդ պատմություններին, վստահեցնում ենք ձեզ, չեք փոշմանի, այնպես որ միացեք Արցախի հանրային ռադիոյի սոցցանցերին, գրեք մեկնաբանություն եւ լսեք, լսեք թեմաներ առաջարկեք։ Խոստանում ենք, որ եթե միանաք մեր մեդիային, միանաք մեր մեծ ընտանիքին, չէ՞, մեծ ենք արդեն, հա։ մեծացել ենք բավականին որպես ընտանիք, հա։ Չեք փոշմանի, հետաքրքիր ժամանց ենք ձեզ տրամադրելու։ Ու նաեւ հետաքրքիր գիտելիքներ, լավ տրամադրություն, երաշտական ճաշակ 102 եւ 3 հաճախականությունը շարունակեք լսել։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։ Տաթև դու արագացնում ես հաջողություն ասել մեր հետևորդներին, հաջորդ թեման խնդրում եմ։ Ինչ ենք խոսելու հաջորդ անգամ։ Հաջորդ անգամ ինչ ենք խոսելու։ Այսօր խոսել ենք խտրականությունից, չէ՞։ Արի հաջորդ ոդքասթին խոսենք կանացի հանդուրժողականության, ավելի ճիշտ անհանդուրժողականության մասին որովհետև ցավոք սրտի կանայք շատ անհանդուրժող են միմյանց նկատմամբ։ Եթե դա ձեզ համար նորություն էր, բայց չթողնեք այդ ոդքասթը, հետաքրքիր պատմություններ ենք պատմելու։ Կարող եմ հիմա հաջողություն ասել։ Հիմա կարող ես ասել։ Այսօր այսքան։ <laughs>